mada hii inaletwa kwako na uongofu.com bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله nachukua nafasi hii kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jal na pia kupenda kuwafikishia wasikilizaji wetu popote walipo ahadith ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo kwa hakika ni hadithi fupi fupi lakini ni hadithi yenye maana kubwa kabisa kwa yule atakayekuwa ni mwenye kusikiliza vyema hadithi ya kwanza ambaye tutaanza na barnamiji yetu ya leo na tukitarajia insha Allah itakuwa ni yenye kuendelea. Ni hadithi inayozungumzia juu ya rizq, rizq aliyokuandikia Allah tabaraka wa taala, huwezi kuikosa, bali rizq yenyewe ndiyo itakayokuwa ni yenye kukufata. An Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna ar-rizqa la yatlubu al-'abda akthara ma yatlubuhu ajaluhu asema mtume sallallahu alayhi wasallam hakika rizqi humfata mja zaidi ya kifo inavyomfata yeye hadithi hii imepokewa na Tabarani fil Kabir na maana ya hadithi ya kuwa huwezi kuileta rizqi kwa nguvu wala kuwa na mibio mingi au ukawa ni mwenye kufanya kazi usiku na mchana kwa njia hiyo si kwamba ndiyo itakayokuletea wewe rizki na wala utakapokuwa ni mwenye kulala usifanye kazi, pia siyo katika zile asbab ambayo itakayokupa wewe riziki. rizki umeandikiwa na Allah tabaraka wa taala, itakapoafikiana na bidii yako na sa'i yako na ukawa ni mwenye kumtegemea Allah tabaraka wa taala, riziki yenyewe itakuwa ni yenye kukufata wewe. Hadithi ya pili ambayo inakaribiana na ina maana moja na hadithi hiyo ni hadithi pia iliyopokewa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu asema mtume sallallahu alayhi wasallam law farra ahadukum min rizqihi adrakahu ma yudrikuhu al-maut asema mtu akikimbia riziki yake riziki yenyewe itakuwa ni yenye kumfikia yeye vile kifo ni yenye kumfikia yeye popote anapokuwa Yani hadithi hii pia ina maana moja na hadithi ya kwanza, ukiikimbia wewe riziki, riziki yenyewe itakufata wewe pale utakapokwenda. Kwa mfano, hata ukisafiri ukienda sehemu nyingine, nchi nyingine, ikiwa Mwenyezi Mungu amekuandikia riziki yako itakufikia wewe pale pale, vile kifo haikuachi. Na pale ambapo Mwenyezi Mungu ameandika ajali yako ndiyo mauti itakuwa ni yenye kufikia. Kwa hivyo riziki haipatikani kwa nguvu, haipatikani kwa mbio, wala haipatikani kwa juhudi fulani ambayo mtu anafanya, na wala mtu hawezi kusema kuwa namtegemea Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kulala. Lazima ile sababu ipatikane ya kutafuta ile rizki na kisha utawakal Allah tabaraka wa taala. Wallahu aalam. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com